irratia. Etorri gure kabila, laizia dela kire, batu zaiez gukaz batera, dano batere Laizia zen izterra Dinoren kamara Agenda Arratza alde bat etorri laixi arrentzule Hemen txegatoz beste behin laixi hartzen gure magazin ezinbesteko honetan Hogeta mairu garrena, zenbaki berezize Eta Txinurri eh? bestak abitzen. Gaztie, eh, sarra, eh, jenti ebierrien. Eh. Jo, a tope, a tope. tope, tope. Ja, oindixik afaitxeko leku hartzen hasi da jenti Eh, espero da lekurik eh, sobran ez eh? Zen gaur, bueno, bate bat egual despistaure bat ongo da, zuzenien ah, entzuten, da bai, gaur, bai, San Juan Bezperi eda, eh, plazan eh, laizia erratezen enbizinu edo zuzenien, eh? da gero, besta ima gauza ongo, diztak gero komenta bizun handar. Facebook, bai, Comenta nahi neuke, baina ez teket barri dikord. <laughs> Egitara bueno, bat egin bat ematek esango balde Ba, ikero saspiretan eh, gaiteru eta ongo dio usteot, edo dutxaineru, kostak izi hori ja. Musiki ongo da, zuzenien. Musika zuzen Eh, hori beguk eh, miti bali zingon dugu, edo... Bueno, mikrofona durbilio eskero gaitan eguel bai. Eguel bai. Eta gero ongo da e, eh, jaizetako kartelan... Eh, Ondo. Ez? Demokraziazko autaketa. da. Eta gero, hostien, ba, San Juan Suez, ez? eta... Erroma ditze begongo da. Erroma ditze begongo da, ez dakit zetan lehu bat, oto? Eh, Lu hartzeko txeko torri. Ba, bat, Bada giro, erolakon bat. Bada giro. Ez ten giro? Ez. Ez ten giro. Ez ten giro, ez ten. Ez ten giro, ez ten. Eta nik aldera da, zer dela eta urtengo jai, jai, San Juan jai berazio honetan, zer egin ez dago lu gure plaza? Peni, eh? Peni, eh? Zer pasau da, boiko tekin nazi gara eri edo? Igual, eh... <laughs> Bai. Igual, eh. Eh. diru kontu, eh? Diru kontu, eh? Osa, katxi egin nahi nabe, eta... Eta nik eh, San Juanaga lotute kontu bat, ez dakit eh, entera usarein elorrezio eh, ze pasaudan edo... bai, bai, eta unaz nik bidit ikusi bat. <laughs> bidit jabe badaz? Bidit jabe badau. entero, se pasa pasaudan elorrezio. Ez, ez. Bai, elorrezio nila bien atzo eh ba, egur meti edo, gaur San Juan bispera gunien ezu emoteko. Bai. Eta atzo errea bien, eh? bispera bizpera, eh? El kuek fini bide, eh? Bai, bai. bizkor, bai, bai. harin. Besperien bespera diegon dorde, elorrezio. Txaparraiek erropa baino lehen, errekuia eta jazta. Hori Eh, lortxo beste mundu bada, eh? Estranjero, bai, estranjero. Ba, Duren aldien da, baina, bueno. Piskat, eh, aparte, hori. Es, es, es, es, es, es, Ba, barri gehiago ekarri zuzela, Ander. Ja, nire behitzen <laughs> zuzela, no? Kuadernuen bete-bete eta deko zuta, ez da gehiago zuen hortik apunta dute. Kuadernuen kuadra asko dekoaz, baina berba gitxi. Baina horreri formi emoteko, lehenengo ze, berro da, gorko gaurko lantaldi aurkesti baino, ez bai. da? Bai! Politxela Eta beti azkenean dako izten dugun arren, gaur lehenengo saluda digun gure tekniko, Asierro, horre, ordenaren atxin soratu bierrien. Txalo batzu, tekniko. Txalo batzu! Eh, txalo Txalo Ez ale iturnu egin nabiel, atxasna barruen, baina ez, ez. Eh, eh, tekniko. Ez, eh, baina horre txapa ez edo sozer bai. Eta pare eta lontzi izkerrik asko. Eh, Tekniko, urte bi goiez ya laixe errati zen bititzen barikuro, barikuro, eta ino zitu zu jaso aibeste txango, eh? Ose que... Eskertu, eskertu izo, eskertu izan. Sobizu nahi, kasi, sobizu Makina. Eta gero txosni en ondotik azite, lehenengo mikrofonuen. Eima, hartzaldeon. Hartzaldeon. Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu Jo, eh, plaza kadi, eh? Plaza guztie zutik, aimarra itxalo egin normal. Eh? barritzen, eh? eh bai, eta espero goetxiratik bentzuten egon batean batzuk, eh? Bai, bate bat, espizta horien bat iguelo moda, eh? Plaza urbilio baina baina dutxan dagoela, entzuten irratitzen. Seguru, bai. seguru. Eta, bueno, dutxan dagoen horri, esango txegu, aimarren onduen jateko moduko tipua deko gule, eh? <laughs> Norra bera, gure joan reka lan Uh Txakurre reka! ona! Txakurri moduen, uh Ete ben, ibili eh? Horre, fama da Hai da. Baina, esan bidea errati zen guztu den eh? Bai, ez da. Kama horri baina bai. Baina, ati ez zen duen eta geratzeko zen goda, ez da. Eh, ez da gine. Rekalea, niri azaldizte zu hori zen, nien azentera. Gero, lebiztana hartu zela? Bai, gero esan dugu txat. Bale, bale. Aguanta, bai. Beste la entzun, eh, laixia erratiko, zin zen, harinako saioa, la oin saio. Ogeta maika garren, laixia hartu bai. dut, eh, dauela saio berezi barrakalei eskenik. Ogeta maika garren, bai, nion ez dut entzun, bez? Ba, entzun, berezi dut arrakal, ze guztot, eh, zeu kizaneko dena, bezala. Eta gogoratu gaur, zapliatzeneko eh, lehiak eta dauela, onino parte hartzeko demora dago zue, badaiz mezu geltzen eh, asken orduen, eta onartuko dugu, nire tartildu arte, así que... Orduen irala, dato. Zei, biniko zan, ez dakit tekniko presteko, baina... Tekniko mi gauzetara dago. Baiko zuk... Zure... Sosketako iragarki zen, ez? Eh? Baiko zuk, korti, Ez, bazeko. Gero txua, gero txua. Bueno, Oine, tarte txiki bat, hemen jendetzi urbilu da gure aurrera. Bai. Gure bozu esartu da ulkizek eta, eh? Ea, badetxe sartu, ulkizek hartu da jarri hemen gure... Gozari bari mikrofonei heldu eta esan esan biherrekoek. <laughs> Aurkezpenean jarritzeko hemen, urrengue. Eh? Azier, toto, aspaldiko. Aspaldiko, Aspaldiko, bai. Zalan gabe? Zalan, ondo, gogotxu, ona etorteko barrio, beh? Gogotxu? Gogotxu. Aspaldi ez dago entzun, gogotxu. Horre, berrezko bat egin dut hori berba hori. Egizia <laughs> da, lehen ez atekin barikuro, eh? Barikuro, gogotxu. Gogotxu. Gogotxu, gatoz. Hoxe, hemen, hemen eko zuen, eh, euskiten. Eta nahar mentzeko efemeriderik. Eh, juniñako? Ba, eh, juniñako? Epa, oin bai. Ba, bueno, gure txulik igual entzungo da, beh? Gure efemeride bakarra, bakarra, enporta dauena da, San Juan Besperi dela, eta urte bidila, ez diela, ez dala ospatu behitzet hemen plazar. Joen, hori bakarrik? Hori bakarrik, beste ik ez dut. <laughs> Ni pentsan esan minzen dut ezala urteko gaurik laburrena, hola, bai, zozen? Bai, baina ba- hori gure utzuli badakiz, eh? Ete bek bintzet horri ekin daik inoiena esaten, eh? Urteko gaurik laburrena, soruena, edo, bueno, bak bako txakur da, bako beste gaur. beste zerreztek elako esateko, horra ikik izan. Eta San Juan Bezpera honetan, azkenengo emaien, nik nire gure presentabiot? Bueno, y Pini Cuba bestia de dos usos de fondo. Ahorreco en... Eh, Tamborra, quedo. Está aquí que en tambor. Tamborra que piñan leyes técnico. Es, es, es. John Cena en intro en Ayosu. Motivante, eh. Bueno, te agure exacta, eh. Bueno, por eso. Por gatillazo, bat, eh. Es que a tu a ver, Ander. Mica bestia. Eh? Ander, duña uh! bestia. Epa! pa, pa, Ander. Hemen deko gure esatariz, eh, beti eh, gure esaiu gure laiziartzen magazinek eh, obekien gidatzen dituen eh, profesional handia. Obekien, baina azken aldi zen ez askotan, eh? Ez askotan. Ondo eh? baina egitxi, eh? Eta ipatzeko ez, azpimarratzeko ez, plazan txalo gitzin jasua duena nixin hasi. <laughs> Así que bueno, animo dano, txalo bero, atander den Eta... Eta ima, bai, enkanta bat eskatu biot. Oia es. Da torre, san de fondo ibilego, su vecina ah. está teniendo mi tati, mañana bueno. Ya está. Vale. Ya paso. Cuñe va dado. A ver, orduen. Mañana ya le le na ipatu du rekal leiaketa bat. A ver, barrio gogoratu a ver si na leiaketa hori. San, pues hombre, yo No tiene, no tiene mucho misterio. Ah, bueno, esa no. Cuenta, cuenta. Ampliatzen leiaketa. Eta ordi iragarkizea. Laixia herriratiko kamiseta eskuratu nahi? Por la cara, musutru, for free, doan! Bidali eizu ezagutzen dozun, plagio, sampler, cover, mashup edo... Parte hartzeko bidali zure ekarpena gure WhatsAppera. Zeibos lau, zero, iru, saspi, bederatzi, bederatzi lau. Eta hori zen dena. Bai, hau izan da, eh? ez dakit barriren bat edo behar zuen esateko. Placer bat izan da, urren urterate. Datorren demoraldean. Eh, jo, emoten dago ez dole. Gotxu etorriko dela. Norko saioa maitu biko lehenengo, ez? Ia, <laughs> ba, ia, ia. Asi que, bueno, ipinile egun iguel eh, barririk antza ez dau, ipinile egun musika purtsu bat, eta torriko gara barriro, ez? Bai, ba, noski! Bantzatik duzu baten hostien hemen txe. Daixi hartzen berezitxe. Iupi. San Juan. Bona entzule, ontsa batu azari gure irratxe honetara jakin dizuen laixi hartzen hogeita mairugarren saio berezin gauzela, zuzen zuzenien Aitxesa Miguel Plazatik, eta hemen eh, hainbat tarte ezberdinuko guz, eta horretatik eh, ontsa ikusiko zuzintzu dien, batzuk barrizek eta isenik baku eganera, baina ikietzeko hemen plazen gure zauzien hori, ondino jente larraitza honetan dana despistote ikusten duz, adi, adi, kamisetak deko guz salgai, zeuen aletxue aporta nahi zuela laixia erretzen eh, omenez, ba bueno, hemen deko kamiseta dotore dotoriek, Así que urbillo txasnara eta, ba bueno, hori hori, jarri segun ma, letxu. Maisek eta prestetan sabizi nontzako be, badeko zuen hemen laizia irratizen kamisetak, e, gure osku zue babesa eskaini, ba erosi zue bat eta eskerduko. Hori da, eta ba, estela ju. Eta propiñi izten duzuenari, igual firmatxo bat edo, hemen eh, maizen gozien eh, lortuko zuen kamizetan. batzuk ez jazen los locos, bitu otadu, eh? entzun da eta eh, kasu ikusten, bai, vale, bai. eh? Otadu ikbiro zibidoz, gitxin ez ber. Hombre, eta nolako guamen! Eh? Ei, ei. Azpuru! Azkoru. Baina, ez dugu gure bai, entzun. Bai, gure bai. buru ez dugu entzun. Arazoak. Arazoak, eta hemen gure txosna argitxu da, gure irretiko maionen horre argitxu da. Unai eizpuru. Hau patxeita, txalo bero, de txeita, txako. Irretiko partei. Laster, laster batuko da mikrofonen atxera gure. Baina saio hori forma moten joan biogu eta horretako gure lehenengo tartigaz gatoz. Ixen aztak egu zein da, baina imartezkutik gure lehenengo tarte zorue. Top, top, top, en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la cara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el turrito se mira. Aupa, Ander, arratza león. Eh... Arratza león, ahi Bai. Ez, etorri enamorada de la luna, nundik etorri da zezen hori. Bai, ba, gaurkoen eh, de pigarren demoraldiko asken saio edanez, ba, sozer berezis eta sozer diferentik arren gure izin dugu. Eta gaurkoen izen barik, ez dakit, eh, especial Spanish, Spanish... Spanish, special. Spanish special, eh, hau izango da, Spanish special. Spanish selecta. <laughs> Bai, bai. Spanish celebrities, eh, da. Eh, bakotzak hartu izela gure hau izena. Ze gaurkoen eh, ekarri karri doguz, e, ba, personaje, Espainia sakoneko personaje batzu ekarri gure izin doguz. Zue gaz konpartitzeko, ze uste dugu bueno. barra garri zidala, eta, bai. bueno. Zer, urria, hola, ama bizi gaur edo. Zer, zer, zer, dia de la Constitución, o... Vai, de l'Àguila de San Juan, eh? Dia de l'Àguila de San Juan. Baina titule ez dakit, eh? Piskat, eh? Espainiz espezio. Dotorie, do, bai, bai. bada bai. baina plazi Eta dotorie bai zeinan. <laughs> Jesús Gil, ez dugu zuen, Jesús Gil. Jos, hombre! Jesús Gil mitiku batzuk eh, kontaukuz, eta gero bere hartze handiretarikoak, ez? Eh, Jesús Gil, bueno, eh, biografia gaurtsoa tegaz hartzeko, mila beratzen dago eta maio garren jaio Burgo de Osman, martxuen ama bizien, Soria, Soria, Espainia sakonien. Eh, berez, familia pobre langile klase baten jaio izen baina inguru frankista baten, Sorian, eh? eh eta, hasi zan... Hemen minuto, eh? Tita. <laughs> Así se avanza eh ba family sigas coche compraventa baten ba beti chantsuio gustaina eh, izan ¿es? Eh coche saldu du eta da piratilla. Pega. Piratilla. Bai, eta ni que ben pensando. Tratantie Eh etxien compraventa da. Eh así sal eta eh sortu habe Los Ángeles de de esta de Ignacio baina ez dut ulertzen ni le trie. Eh. <laughs> Los Ángeles de San Rafael, San Rafael. Bai. Los Ángeles bai, de San Rafael. Por eh. San Rafael sortu da ben, hau izan urbanizazio bat oso modernu, eh? Diru eta, eh? Pelotazu, eh, moen, pelotazu, eh? La España... Bai, ladrillo, bai, bai, bai, eh? Ladrillo, eh? La España de ladrillo, hori da, high class, eh? Urbanizazio high class. Eta... Bandik ba, eta azte batzutara, etxiek... adoro, por culo, hausin zien, da, berro eta mazortzi persona hil zien. Eh, eta, eh, eh, eh, eh, eh, Housing Gen. A ver, a que sabe, va, esto es lo normal, esto es lo que pasa, ¿eh? lo que pasa, te compras una putaca, casa que vale medio millón de euros <laughs> y se te cae encima. <laughs> Bai, baina se pasa usan. Beres, eh, gero juicio que taukia besan, eh, juicio en eh, eh amar urteko karsela zigorra, baina tak, egun agertu zan, Tito Franco, eh? Tito Franco beti leal, beti leial, eta eh, indultu emotzen, eh, Franco. Ah, <laughs> bai? Hori, Franco garaizen, no? Franco garaizen, eh, indultu jaso hauen, amar rille bakarri pasado esan karsela, baina karsela dantza puroa banu egaz, telebizinu, eh? Ah. Tragu epe izan, así que... Etxe baino eh, Jesusen pare, Jesusen pare. Da gero, ba, handik eh, famosu eh, danera pasau zan ez, Marbella era, gero Atletico de Madrid eh, erosia ben, eta pare bat, eh, pare bat korteko guztau dizuena, eh, Atletico de Madrideko etapakuek, baten, ez dakit zagutzen duzuen eh, Tren Valencia, baina ez da bine horrentzute, me kagoen atletxe. Ni bai, ni bai, baina. Tren de Valencia. Tren de Valencia, es tren Valencia. Izean fichaje bat, atletico de Madrid eku, eh. eh. Ah, tipo de tren Valencia? En Valencia, bera dicho el tren Valencia. Ah, vale, vale. Fichaje ella eh, be, da, ba, haue, eh, itxela izen bida, bau da beste, eta gero gantza paquete va, san tipo, es. Claro. Era, bueno, eh, aipatzeko… Hombre, es que los trenes de Valencia no tienen buena forma, ¿no? Aipatzeko, eh, bueno, Barça, ¿sabes? El tren Valencia. Vai. Eta, hau en Jesús Gil Eh, Perlita, a ver, eh, Ja. Txar, iguelez. iguelez. Hemen mogu No eskaz. ya que faietan dabiz, eh? Bat. Bueno, ba... Ba ez da Va Ez da entzuten. Ba ez da estar Ozer bai. Técnico, volumen, eh, auxiliar ahí. Donde su equipo no pudo pasar del empate ante un Logroñés y ya no era más que un cadáver en espera de enterrador. Mar, ¿qué dice Casco? Y le dio por cargar las culpas contra el colombiano Valencia, el negro del equipo, y provocó un escándalo de regulares proporciones. Pues vete de aquí, vete a tomar por culo, al tren Valencia ni y pero pero dice que prensa kuek eta eh, cuando hablo con fracasados creo que lo complacerme. Cuando hablo con fracasados no quiero que se me pegue. A ver si le matan. A ver si le matan. A ver si le matan. Bueno, <laughs> no a ver si le matan. has visto, lleva todos los partidos haciendo el ridículo. Igual se cae por una señorita y está simulando nada. Bueno, se caía como una señorita, por mí como si le matan, titular, a titularrak eta si me vais. al negro que le corten el cuello, eh, tabar, tabar, está. Eh, personaje bat, e, gure Jesus Gil. Eta gero, e, Atletico de Madrid Champions era sartu zen, eh? Champions, Champions. Zitzaritorekin. Eh, Champions League, ba, bueno, e, ba, hainbat ekipotako jentik izatzen, ba, Jesus Gil is racist, ez? Eh? Racista bada, ez? Eh? Eta, emoa ben, e, masterclass bat, e, ingles den inguruen, mesedez, ez izu egandu, e, izenareko Jesus Inglis, Magic Inglis. E, <laughs> no problem. Ahora, I think. I think. That. Excuse me. Excuse me. If I think that you black and say black, black, black all days, all days is very bad. Pausa, eh, The color.

E, bueno, hain datu daukin joaz, baina aipatuko dut zudaz bere, bere momentu itxelak. E, hauren artien... Musikon. E, eh, e, gendo musiki, e! Plaza ja, gerotxe, nasi jaku. Ez que musiki pinizko egaretik. Hone, ze? Segi, segi, ema, segi. Bueno, ba, e, honeko gizan juiz izuek eta korrupzi nio Eta juizio batera Superman eta eskuntzan jantzit, eh? e, gero beste juizio batera rumasa, nueva rumasa juizio batera gunzan e, eh, jantzile presos. Nueva, nueva, nueva, nueva, <laughs> nueva, nueva bai. rumasa. Gero jantzile presos esabe, jueces, maricones. <laughs> E, gero hauen ministro bat, ministro de justicia, e, Miguel Boyer. Eta ella publiko, de joa esan telebizinio guztietako kate guztizek. Eta iaben ben e, Miguel Boyerren eslanda eh, funerala. Baina Miguel Boyer hauen bizirik. Ah, Osea, erua ben ataúd bat, eta montaba el cristal espetáculo de tipo, eh? <laughs> Hauzan o eh, flan, flan antipo esan hau, de, de, de, eh, dul. <laughs> Bai, bai, hori da, dul, flan dul. Te pego leche, ero hori. Flan dul. Eh, eta gero deko de bai, fari nahu dixo bat, hau eta maituko. Osa, baina denporak deku, ez dakit. Eh. Bota, bota, bota, bota, bota, sartu xo fari, sartu fari. Total. Joan, arruin mateo zena hostia, interesante gota, jartzen. Bende eh. pala irabazte, ze, eimar kablin bile, txorni meste puntara. Te pego, te pego leche. Ori Ori fari de nada. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Ahora el Fari, incluso rancio. se explicaba así. Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. He, ah, detestado al hombre blandengue. Eh, no sé, y además eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, eh, como bien en otras ocasiones he dicho, eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer. Torre, ¿eh? Pero eh, la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre y entonces le da capones y todo porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de, estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer eh, tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de balandear, nunca debe de, estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Ese pedazo ahí, ¿eh? Al hombre blandengue le detesto. Mm ese hombre de la bolsa, de ese tío de metro veinte. No, no, no, Ese, el hombre que era ese hombre con la bolsa de la compra, el eh, carrito del niño. Me parece bien. <laughs> Pero ya te digo que la mujer eh, abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. Eh, justo el personaje de hoy, el Fale, eh, una mujer necesita ese pedazo de tío hay, sí. el hombre blandengue de la bolsa de la compra. Ya eh, tiene de esos derechos hoy. bueno, vale, vale, vale. más. Total. O pero, sea, pero que no se pasen, ¿eh? Que tengan. que tenga alguno, pero ya está. Vale, bai, está bueno, ¿eh, Menichiku? Se den por aurrera. gure no busicarri España, sakoneko personaje mítico batzuk. Se ha la burla burrillen, eta beste barik. Eh, es que me casco Spanish Special. Y a técnico, el de música y técnico. Qué desgracia. Aburrete es eskerrik asko ipini Es que Yo No juega básquet en un gueto, a fútbol sala. No has nacido en los estates, no es tu batalla. Admiras a Malcolm X, yo a Durruti y a la pasionaria. Otra batalla perdida, otra cerveza fría. Me cago en Manolo García. Leticia Ortiz es una ardilla su coñito tiene premio. No cobra 20 euros por mamada, cobra un reino. Hoy no me peino, ni me aceito, la vida es un gran pleito. En Valencia, Rita Barberá, en California. Es de locos. Publicistas con lo de siempre, por favor, no más mujeres anunciando detergentes y comprendes pedo pega un pedo. Carnaval y confeti, me pillan la robe o jugando al Tetris, leyendo al Amena no te hace más libre, De fecadía con gusto en la cara de Esperanza Aguirre, Boris Aguirre. Por favor que llegue No más España de pandereta, no más salto del tigre. Pasar es exceso, el regreso de los pecos, picoletos con mostachos, pachos de pelo en pecho, el caracillo el paquete de educados Amaral es una frígida y Bisbal no tiene el graduado. Maldita sea, maldita España de Guateque. Andamos a cañonazos, el barco de chanquete. Barrio Sésamo Espinete, este cromo lo tengo repe. Los abusos del duque de feria, los chistes de Pepe, Un español en un cohete. Ese que llaman Pedro rollito Corleone, no me quedo con el lute. Almodóvar y su trupe triunfan entre los yankees. Pero Almodóvar no es Roman Polanski, soy el nega. Tu móvil con cámara me la trae floja. Naturales o de bote, me gustan las pelirrojas. Así están las cosas. que coño miras? Lo siento encanto, pero me dejo glamour en la pintorería. Sí, España profunda y cani, 2007. Has nacido en los instantes, no le engañes, no malas calles y vives en cibañes. Nosotros seguimos vamos el 14 de abril y el 4 de julio. no se escaten, no te calles. Soles de las calles y vives en las Nosotros seguimos sin pasta, a los estudios. nacido en los estates, tu batalla no es. No juego a básquet en un gueto, juego al ajedrez. No has nacido en los estates, tu batalla no es. Admiras a Malconex, X, yo a Guevara el Che. A hombres que se le ha pasado el arroz y no lo asumen. Todas sus canciones suenan repes. Ya no es guapo ni David Schumer. Aquí son los lunes, abundan bares porque abundan parados. Niñas prefieren mi yogur al de José Coronado. Nada ha cambiado, sigue con su monopolio polanco. ¿Te emociona el vuelo de Pedro Duque? A mí el de Carrero Blanco. con los morancos y Juan y medio. El humor en España quedó tuerto con muertes de Gila y Eugenio. Niños pequeños no juegan a cacos y a polis. No creen en Dios, creen en Sardá. El monstruo de su armario es Boris. El furgón del Dionis, crónicas de la España negra. Recuerdos de la infancia, la teta de Sabrina, en Nochevieja, me hago viejo. Atrás quedó el real humor amarillo. El viaje de Roldán, Mario Conde en el banquillo. Que de chiquillo más que al fútbol jugué al teto. a chanquete y compré condones en la farmacia de Concha Cueto. Cuentos se cuelan en tu puerta. Solo un 2-3, se usa para Halloween a Ruperta. Antes muerta que sencilla triunfo pobre María Isabel Ahora viviendo del recuerdo, borracha como Maciel No has nacido en los estates, no es tu batalla Antes que tu Big Mac, prefiero mi brascada Los cambio, la época de Ozores por la de James Dean Pero antes que tu NBA, prefiero el truco, el futbolín No envidio vuestra adicción por las armas y el dinero El corte inglés de la avenida Francia, nuestra zona cero Es humor negro, nuestro punto de enfoque Lo siento encanto, pero perdí el romanticismo en una timba de choque no le calles, no le riman las calles y vives en Blasco Nosotros seguimos sin pasta y sin caros estudios. Celebramos el 14 de abril y el 4 de julio. Nacidos los estates no le calles, no le riman las calles y vives en Blasco Nosotros seguimos sin pasta y sin caros estudios. España profunda, el bajar es exceso. Mamachicho me toca, lo comía y su regreso. Excesos de Bárbara Rey con esposas y vendas. Cuando Lola Flores descubrió que todos somos Hacienda. Los 80, McNamara con vuestro Pedro querido. Demostró que haciendo música era igual de vomitivo. y depresivo Enrique Urquijo no en secreto. Como que Rita se hizo la loca en el accidente del metro. Ortega Lara no era ningún pacifista Cambio de cartelero a contorsionista Pobre rehén diréis, lo que no sabéis Es que se le iba la mano como a los padres de Madeleine España profunda y cani, Manolo Escobar el Fari Eta rato joan hosti, hemen txegatu ez bueltan, hemen txegau, saikesa Miguel Plaza, ni jorreta, ni jorreta erdi erdi zen. Gaur San Juan Mesperi dugu eta hori dela tal, aixi hartzen hogeita amairu garren zaiu ez, eh, zuzen zuzeneko egin dugu hemen txosna kontran eta entzuten bat eta adibidez plazengunen tu urbildu bertara, txosna kontra nortxe gauz eskutuen gauzkeizpetan Eta kamisetak erotzi beba, e, kamisetak egin egu zalda, ba, emoteko Etorri hona, zuen eh, aletxue bertan ikini, bertan emon Eta, bueno, horrela jarratxu biko go, eta hemen deko prez, gure, gure jateko modoko esatari je Txan, txan, txan, txuten dan edo, txuten jagu, teniko Bai, ez, bai, bai, bai, bai, bai, Justo, justo, baina esan zer entzuten da, kapotik ez da Justo nire da urrundu, Justo txilo. Justo ez dago ikusi hon Justo ez dakik gu, mendabil, o kapo madabil, edo horren dino badau, ez dakik gu nolabe. Justo, baina guen metxe gauz, plazan, eta plazan hemen jenti badabil maizek hartu eta preparetan, eta afaltzeko, ze hemen eh, hainbat eh, ekintzan hostien afaltze badau, eta jala hostien zue eta erromedizien. Arnetik, arnetik. Baina hori momentu den zer da, zuzen zuzenien laixiar irratizia plazatik bertatik, plazarako eta mundu osorako bere emisio emoten. Eta horretako mendeko prez, bere sampleatzen saio egaz gure Jon Rekan, hau parraka, zuretzako mikrofonu. Gaur desastre gabiz, eh? Bai, Prisa bai, gazta, eh? Bai, esan Berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, berriro, Eta hemen txe, plaza, nahi haitxe Miguel plaza, ni horretako plazarik politenien, munduko plazarik politenetik, zuzen, zuzenien, zuen eta danontzako jon rekalen eskutik, sampleatzen. Juhuu! Oh, bai! Oh, yeah! Ah, Aldo zuke, no? Tan, tan... Ah, oi, kanpo tipo zuten, da. Ba. Oi, mai, oi, mai, ganoraz! Ba, Hei! Hei! Hei! Here the that that what chop. Bueno, cuadrilla. Eh, bye bye, que ya ni así que bueno. Gora tu gaur badeko gule. Gora tu de un. Sampliatzen. Técnico preparado, Oh Bueno, non txizue ya garrigu. Ya, Garrido. ya, es, ya. Xapi, mon bido. Ya, sarratu ¿eh? da, ya, izkizinuek, eh? Etebek, anun txizue jasko botan da, orde. dugu, jaso dugu, barri bat, eh? baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ez dugu la religiosetu nahi. Sanplatzen... Ja, berat, orde dira, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, Bueno, ba, esan bezala, eh, e, hile beteukio zue eh, parte hartzeko gure lehiaketan, eta gogoratu zein izan azmue. Ba, dietartien horiko eh, e, izan da moduen, ba, bueno, edo zein sampler, cover, plagio edo mazap, edo zegeia ikutu dugu. Ba, izen, izen da, izen da. Kameuk inibili ginen bebai. Horreka, lehenengo dudarek izena eskusa bat, zuk jakiteko ia zure entzuten da, no ez? Eh, ez, toden gara. Ez, que ba, pillen, arropo zailu. Bai, nik uste dut engantxe hona dekola. Eta bueno, ba, esan dugune, unak edo milaka parte hartzei hon dela. Ez que begaz parte hartzearen, baina, baina. Era, kidugu, ja, zailu hain lagurre danez, ba, bueno, ekarri dugu ziguele, top iru, top lau. Bueno, venga, top lau, top lau. Es que a quien se ha pensado ya tú, que va a Es que se ha llevado cosas más mil y Eta bueno, Wasel le proposamenarekin. Eh, oi hartzen de aquí. Hoy Oi de ti dato propuesta a meña. Hoy hartzun de ti, ¿eh? Hoy hartzun, hoy hartzun de ti Eta bueno, eh ananda y sin Eta berak ekarri carri sin bueno, esto tal que es tu cabestis y pínico de apurchuan. Venga, ya va. Un clásico. ¡Hala, zapatillas! Tu mano podrá caminar. Mauricio, clásico, clásico. Es panis especial dañaba eh. Es que aún España con españoles. Está hoy España con canta. Eso era otro que está viendo. Ahí está. Sin saber de la cuenta regresiva pienso. Y aunque no vuelto a ser el mismo y lo confieso. Espero que el perdón esté Me gusta el queso. Rezo. Cerra boxe con una barrilla. Después abren la puerta y digo si te vas no vuelvas. Bueno, va, me como <laughs> Cali y el Dandy me le van a llamar bueno. Yo te esperaré a este aquí va. Ah, mi, milaka, milaka biotza purtu kontsolatu egia esan. Eta ananda dinuenez, ba, minuto eta mar inguru... E... Min, minuto eta Bai, minutu bat eta hogeta mar. Ah, vale, vale. Inguru abestian minutu ah, eh, eta hogeta mar... Segundu inguru, eh? Bai, kali abestiko tarte bat erabilizen da beste abesti baterako jarraian jarriko dena, bale? Lehenengo txungu 6 segundo do 6 atal iburuz gabizen berbetan, bale? Aurreatuko tapurtxo bat, eta bendeko gu. a ver, volumen, volumen, eninas. sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo media voz, ¿vale? el barriro. barrio puntería punteria de edo de quitaron un pedazo de mi alma si te vas no queda nada queda un corazón sin vida saco la letra eh partida se quedó media voz ni tanto de tantas ganas pero media voz bueno antzuno gutartie eta bera dinones eh, Sebastián Yatraren pareja del año a Temazo, eh? Le Temazo le histórico. Lele mostrofako atalien, hartu dau metrika edo... Zaki, melodia atala neko antxeko indau, eta antxungo guapurtxo bat, A ver, os parece? Ya, ya. Eta... Sebastián. En guz vos violonchero, ¿eh? Sebastián. Sebastián. Eta hoy, abestu ver tú, Sebastián. Va, ba, bueno, calindandín, eh... atal horren, eh... Juan Sebastián el cano, eh? Micrófono, eh? Juan Sebastián va que Melodi Eh, melodia atletik izan degune eh, notak ez dila bardinek, baina bai metrika horrendikak egiten da olatu barriña edo flow barriña Txungo barri, no? Ni guztai jatan egiz esan, eh? oso baina egiz esan badeko Raka, nena egiz musika hau konsumitzen zen eh? Nik ez? Anaz nahan proposan da, jau a mi lo que Ah, parkaz Noena? Pero a me diago Oia txot dira, Vale? <laughs> Ni guztai hemen egin dugune argi dala, Sebastián jatran inspirazio edo, jo que se Bai, mierda antxeak da, bai. Bai, mierda <laughs> Efectivamente. Labur esan da. Bai. Eta hau, ananda nekarpena. Ezkerrik asko, ananda partatzearen, top lauan sartu izin zara. Hau, pananda! Uh, Partatzaile guztien hartien, eh? Top lau eratu za. Eta guazen urreko proposamenakin, hamen dekogu eh, irratian eh, bekari modu ere dugun eh, Oier Ramezoak. Bekadun lanetan. Eta Santiago. Homer Ramezoa. Homer ba. Antilla. Ah, Homer Ramezoa. Homer Ramezoa. Eta hori erregia zan, ez ampliatzen tarteko jarraitzaile zutxu izen da. Askotan parte hartu izen daue, eh, aktiboki estudizion egon bitartien Eta egiz izan, eh, Baina, baina, baina, gaur hemen ez egotera nik... Ja, bai, bai, bai, feo, feo, muy feo, eh? baina egiz izan berak ekarpenak, Eh... <laughs> Etxan, eske... Asko eskertu izen ah, dela. Entzule, entzako. Beatza arrapeta noche móvil Eta beatza mikrofonen dago Problemas, eh? Problemas técnicos Problemas del primer mundo Bueno, ba, oierrek ez aile batetik, eh, bat edik Shut the fuck up YouTube edo ubiren eh, Where the street have no Eta azkeneko itxez dakiz E puntos <laughs> suspistivos Suspistivos Puntos suspistivos, lanza Ezin, aki Suspensivos, hartu ezta? da? Eta bedeku Youtuberen edo Ubi edo Udoz en Where the streets have no, I don't know, name Oh yeah Remastered, remastered edition Esto zuten bakarrik eh, kampaiek eta dutzaile zuten da baina Ez que jorteko plazan kampaiek joten dabe eta Botaixu tekniko, dale volumen azto Zoaz ez dut zuzu zuek? Ez, ez, zoaz, momentu zez. Azie! Oin bai, oin bai, oin bai, oin bai. Topera dao! Topera! Zer, mesan gauz? Eta egite asko, ez dut dena. Oi horretxak musika gara zentu zen, azte. Eta benamedeku jutsu dere zarrera olan apaltxo bat. Ta bueno, ba oierri dinuen ez, zelan ez gure tartipe oso maitatu izenan talde batek, e, e, oierri dinuen e, ez egio txaba, ba, bueno, zakit. Zakit plagio edo kopia edo espirau izenan honetan. Atibu. Baina, hemen dugu guzbarri dugu e, eniaute eta kompainia. Amigo. Gure Gernikako... Aiba! Josu. Originalenak, edo... Mermelada. Sortzailenak. Ba, oierri dinuen ez, ba... Yeah. Bera ibentzat, eh, abesti hau asko torretako burure Kezazpin egoak astindu abesti zen entzuten adenien Mazo, eh? Eta hemen ipinik gu, a ber Jo, eh, tanto blokeo Bueno, bueno, bueno Esan bida hemen rekal bere sanpleatzen zaio ikas izan eiken tablet handi bategaz, <laughs> bai, bai, kristonako <laughs> artilugio egartak esan bere bai. tarti aurrera eta gaur, baina... mobil txarri bateaz desblokeo esan ikorda bila, hori dut Gaurko erramita, Presupuesto guztize, lemos aietan etxik da, ya, bueno, <laughs> con lo opuesto. Eh, a ver, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Igual la cantidad en escasa, hasta una detecta. Bai... va a partir. ya aurreko cantidad estudiate, eh. Mobile dau intacto. Bai, tope da? Amaz no poder? bueno, etxien entzun nongo duzue, baina... Kenzazpi, negoak astitu eta Where is the streets? No, where the streets have no name YouTube-en abestian, atzeko tasuna bekarrizku hierrek Eta eskerrak bire parte hartzearen Hau izan dabe garpena, hau izan dabe top laueko... Top lauena, ez? Top lau, ez, top lau, top lau. Ez dut zaik apenik. Dana die top lau. Dana die top lau. Vale, vale, vale. Beno, vale. ayer, guapo. Guztan aurrera, eta mendekogu azkeneko, bueno, azkeneko txampan kolau izin jakun partartzai, eh? eh mendekogu garazi abizena zak... Uri arte? Puede ser. Ah, amigo. Eta garazi... Garazi laixia. Hau, Uri arte, bai. Badazi bai, uri arte, <laughs> Provozatu osku, eh, a ber, a ber, etxaki taldeko bizitzeko bizi abesti zer, kortatu zu atrapatu arte abesti zer, musiki bai, edeko la dino. Eh, eh, itxan, txan, txan, txan, txan, txan, ze talde esan dozuz? Lehenko, etxuko gu, etxakiten bizitzeko bizi. Bizitzeko bizi. Oh, mama. Hey, hey, hey. Nek London Collin be itxura apurua be badeko. London Collin be bai, badeko, badeko, eh? Venga, Toto, eh, ah, imo Amendeko Gustavi Solano, bere gazte garaian. Bai. Doktore gazte garaian, eh, gara Bai, bai, bai, dudelo. Ogoratzen duzu, eh, zelan eh, programaten esan, zebera <laughs> hau txasautu, ez? Eh? Ha? Ah? Eh, bueno, Beti gazte Solano, bai. Etxaki bizitxeko bizi, eta guztan orain, zu atrapatu zu, hau bai, eh? Hauen, <laughs> hau da egize, <laughs> beste da egizeak esor. Ne, Uste dugu dugu le, baina jente ez? Gazte bat! Gazte bat! Eh. Zu, zu, atrapatu arte! Gizkurdez, maizkurdez, maizkurdez, Ez zer ulertuko! Hau ekarri genuen e, eh, tarte batera, txartu ulertu e, tarte batera. Zai! E, I zurde madarikatu. <laughs> I zurde, ez? I zurde, egizera. <laughs> I zurde madarikatu. Joa, ikusten dugunez, eh, el mundu esu pañol eta, bueno, tarte honetan, abesti edo, taldiek, bein da berriz, errepikago izeten die, eta, bueno, Baeko xarma horrek, ez? Bai. Ikusten dugu, ze, ze artistaz dien guzti sortzaiek edo... Bai, joda, baina etzak eta kortatu lotzi, oska. Bai, mitiko, mitiko eh. batzuk, mitiko batzuk, eh? Garazin proposan abe, txalotuko dugu, plaza guzti ze, eh? txalo, agarrezin txako. Baina niri etxate ardi geratu zein da... Eta aguazen! Zein da rekal parkatu, eh? baina zein da orduen kopiz jau dauena? Ze kortatu naztitzea igual harina uko izan. Ba, hori da, hori. Bera dinonez... E... Eh, Etzakitek eh, kortatu. Etzakitek kortatu. Etzakitek kortatu. Etzakitek kortatu. Inspira bizin diena, gero kortatu. Zer gazten solano kopiz Fermi Hori da, beti a beti no le vas a ganar, Xavi. Las cosas como son. Eta guazen eguneko azkeneko proposamenakin. Eta hemen, kolau azken orduen, como no, eh, cover bat izango da kasu honetan, dispositivos aldatu behar izango dut, <laughs> eta hemen dugu gainera zuzenien dugu programa ikusten, Nuzue Fernandez. Aupa ba, Usue. Txalo, ha? Ah? Txalo, oh, oh, ba, E, azken orduko parte hartzai, eh? meritu. Eh? Azken ordu, ema, bai, ah? kola bineku. Berak, berak grau izin dago abestira paso izin dozku eta zan dugu, hau, sartu bidu, bai, edo bai. Sartu bidu. Sartu bidu, <laughs> eskubidu. <laughs> Eskubidu. bidu, bidu. Eta bielduzku bulego taldeko ezer ez da berdina abestian e, eh, bertxinio bat, ez? Suposatzen dut. Eta bueno... Ze talde nada? Da, ze talde nada? E, eh, ofizina. Eta bestia? Itxaupa. Lehenko bulegoko eh, entzun bilo ezta? <laughs> Ezer ez da berdin. Ez ez da betiko. Ah. Desastre gainean, desastre. Eh? Txaban, eh? Volumen, volumen. Robeteria! no se escucha, eh? Txaban berriz, eh? No se escucha. eixin usak ez da, Dutzainero, isildu bari. <laughs> Bai, damolinero! Damolinero! Eh. Bueno, bau! Botakot, eh? Bota, bota! xamurtasunez beteriko abestea. Zer. dut, zuek ez dakit. Ah, bai, ba. Oso, oso polita. Ke bonito! Oso, hona, hau zuen, txalo, hori bat zuen, txako! Itzela, latza. Tekniko, tekniko, dale, dale, play. Eta, bueno, hau izen die, ba, gure top laua. Esan dako, egun daka partartzei ukin izin dugu. Mileka, egun daka. Zora mena hau dana gestionetako. Horretik hasi izen gaur dori berandu, eh, edo, kendo gulako kristian zipatzkizue. Eta, ni alandabe, ezin izenaz eh, decididu, orduen. Bia aukera dago guz, edo zosketa, eh? edo amen inguruen gauzen pertsona, eragaki nori zindan, irabazlea. Agian Josechu, aldo gokarri, eta Josetxu galdetu, Hemen di dabil, hemen di dabil ikusi. Hemen da vuelta ka. Nik ez da ikusi onen, ya está aquí, te metí va. Pare ikusi zen eta chorna, chorna, para chocolate. Eta hori poder hierba Dotore Torridala. Dotore, oso dotore. Desde luego, dotore. Ore kiro que la gus, edo Jose Chen eskotaristia, gurar tiraki edo sosketai. Nik uste dut Jose Chen esku izten badu zelan san hau eh, PPko politiko esa eh, eh, demokrazia irabasi du. <laughs> Demokrazia irabasi du, hori pasako da. <laughs> Sí, o sea, mayor oreja. Orden hori, ni? Ni la... itxigo nena, Josechu nesko, eh? Itxigo Josechu nesko, eh? Josechu, hemen da Josechu, ala. Hemen da Josechu, ala. Nunda Josechu. Josechu, orden dugu, nunda maile, Josechu. Entzuten emaz ez da, Josechu? Nunda Josechu, ez da? Ez da? Komune hagun da? Torko da, torko da. Iepa! Oita, oita! Josechu! Arratza, leo, Josechu. Zer modus? Arratza, leo, Josechu. Zer modus? Eh? Ez pasa da, hemen bizio, eh, asko behan du, hemen bizio, eta eroko pasota! Hori bai, guztu da. Baina erratxe bentzuten egon eta... Baina ez da, nire turno nino ez da. Ez, ez, ez, baina... Porgame entzuten egon izan atxos nahi engolen da. Bai, bai, bai, bueno, eh, ni barrikitan, eh, batu batu pelarra jarra pauta, jata, gorri, gorri, txera. Txiribita ditzizu, eh, takolo, takolo ditzizu. Eh, bueno, tamak. Takolo ditzizu dena. Takolo, perretxe, tamari motatxo, tamak que no mata, que bizia. <laughs> bizia. Da gora da se, se bizu paste guztia, se bizu ba. Eh? Zer bizu eba. Ah, erabaki du, irabarli, eh. Sampliatzen deiak eta uko, irabarli, irabaki du. Hori da, sampliatzen den, eh, egon e diez, iru aukera, eh? Si lau. Lau, lau. Kampoko genti eta lego beste persona bat. Da beste persona bat, bera aukera atzema dugu, bera, eh. Tombola, esango da, edo. Tombola, tombola. La vida es una tombola, tombola. Aukeratu behar du, zein izan da, zeuta guetzako sapliatzen nahiak dako ekarpenik, eh, ez dakit? Karo, karo, ere! Eh. Politiena edo... Politiena eta horren eta, bueno, e... Nik ez dut nontzun nahi haitzu dut bate... Oier, oier eskarta, e... Pesa, oier eskarta, e... Ez dut horren, ez dut horren, e... Baitxe, ez... Baitxe, ez... Zeintzuzko zuzera, zazu. Bai, bueno, bai. Ba, entente etxen dugu, que... Osatzeko <laughs> eta, bueno, eta gero, eh, e, se, se, ukera hundik, ixe, ba. Kiko bus, garasi? No se, sé, garasi, guapa. Uriarte? guapa. <laughs> Oi hartzen guan handa? Eaz? Ui, oi, hartzen? Oi hartzen, bai, oi hartzen. Uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, Eta hemen zuzen indegun, Usue Fernandezen ekarritako... Aiba, zuzen indegun hemen!

Uxue izan da berra! Txalo, ero balan horzen! Txalo, Eman, eman mikrofonue, eman, eman mikrofonue, eh, que parrillo, eh. Eta, jakin da izela uzuek, zibolez antera, baina, laizier eskutik jasuko dau, jose txun eskutatik, ah, laizier irratiko kamiseta, eh, Amen, plazan, salgai deko guzen kamisetak. Berak, debalde erun Eta, eta ah, hori... Salga ediko zuzela! Eh? Salga ediko zuz? Salga ediko zuz, zau ez Ba, nire baten bat ez da? Ba, ahi, jose Ah, bolda, ah, bolda. Zik eusue jata erunduzun eh, laizia erratiko kamixetie. Eh. Zakit zuzera ezateri nahi osu. Berba batzu, laizia erratiko, Eman mikrofon bat. Ah, taru zuen, taru Apa, apa, maha. Ba, behin, ikusi zaituztet guapo, guapo da nori da ez hau, nola ez aurretzauko dut, aukera hau, eta bian du bat da behin, badakat ja ere, laizia erratiko kamizatie, eta bueno, bani bat zaituztet da nori, ba, laizia erratiko kamizatie eroztera, noski. Amen, zinantzia, zinantzia, zinantzia, zinantzia, zinantzia, zinantzia, zinantzia, zinantzia, moduan baina bueno, zuek erosi, erosi da gazte laizier irradi zen. Oso, oso, txarra bera, duzu Aupa usue. Eta, onarte, ah, eh... Ah, bueno, bota, bota, bota. Ez, kapisieti emoteko eskure, baina baina mongo Bai, bai, bai, bai, bai, hartu hartuizio, hartuizio. gure erratiko kire, haupa baitane, eh, txalo. Haupa baitane, eh. eh. txalo, txalo, txalo, Eta bueno, ba bueno, e, eh, demora aldienetako sampliatzen tarti ba, ba. ba bueno, nire udako azkeneko proposamena. Ba, egito eh, udakin dan hoe hori, eh, ez dakit, hormonak e, revoluzio nagoetan jakuz. Eta, etxan, player imoen duko, eta salin imoen hor duko, bai, aipatu, ontsen engantxa bada etxetik guen zutera bat emat, eta jakinen hasti, eh? Ah, bota, bota, bota. Izo hartako plazatik zuzen, zuzen inga bizela, ah, bai, claro, dela hartzen hobetan denboraldi honetako azkenengo zailu egiten, plazan bai, bertan, izo hartako plaza, biribil honetan, Nun guk agurrezateko era berezioan egin duen, eta zerroa, San Juan Bespera baten plazan gure herriko jentia zitio baino ez da, Aymar. Momentu itxela gaurku, eh? San Juan egunien herriz plazan eta, eta laixen be plazan, bertan. Eta kantitzen da dira moduen bizitxas dira momentuak, ez dira bai. momentu itxela. Momentu bai. itxela. Orduen, atara karteri, eh? Ez da marrama ostentu zen maldi jozen da, erosi, kamizetak, dotorik di Benetan. Erosi, erosi, eta ontxe bai... Ontxe barri no esan gu, zemen entzule batzuk hemen guen eh, gu entzuten. Ah, gure hozu laizia erratizori babesa emon, erosio eskamizetak, hemen deko. Debalde, debalde, bai, kamizeta. Jarri zuen, no, eh, aletxue, eh, laizia erratizan, herri honi nortasun emotazun irratizia dalako, irrati libri emetik eta mundu osora zabaltzen dana, ilorretako bosa urrin entzudeten. Horri eta. Eta rekal, zurentza mikrofonu eta urtu zuen zanbatzen zaila. Ba, placer bat izen da urten eh, zuen ikaki emoten hon izena. Placerra zuria. Eh, itzuliek esten musikan eta sapleretan eta, bueno dando un poco de educación. Eta ona hemen nire udarako azken proposamena, udan, ba bueno, apur bat eh, hormonak erreguruzio eh, egiten jakuz, batzui e, eh, reggaeton urrultzen jakuz, eta deskubritu izin dut, azken higien Bruno Borlone e, musika ekoizlie, <laughs> Eta honek hartu izen dauz, e, ba bueno Bol -bol eh, Bolbone edo musika elektrolatino <laughs> inguruen bueno, bueno. Hit izen dako abesti zei eta, don, dale Eta, eta, bueno, doinu funky bat ibinetzi atzetik Eta ona hemen, dadi jankin, ella me levanto e, eh, abesti zan e, bertxiño bat placer bat, zuekin egon izena eta... Aparreka. Muchos musos. Juhu! Urrengo darte. Aparreka! pasan zauzien danontzako, hemen gauze laizia erratiko bigarren demoraldizia amaitzen, eta jakin daizuen, hemen deko guzela gure laizia erratiko kamisetak salgai, ama boste eurotan, e, diru hau ez da guretzako izango, izango da gure... Eta, eh, eh, eta, gure, etxien, etxien dozun jo betzeko, ez da, Josetxu? Etxien dozun Hola, be, urrengo denbora be, laizia erratizien zuteko aukeri okin bodo zuen, así que animau zain jesie gure irratzaio albora, bertan dekuzu eskamisetak, taia, bortizetakue. Zika, anima! trates con un niño. Tu amor es maternal y el mío es te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, Eta gogora zertu etxetik bai Zuzen zuzen zuzen zuzen zuzen zuzen Animau zaitezie urbiltu gure grabazio estudizora eta hartu izue zuen kamiseta laizia erratizeri, babesa emoteko. Buena kalidad, eh! Bueno, amaitu jaku gure bigarren demoraldiko ampliatzen saio bai, benetan itzela izan da, eh? momentu itzela, pasau izan dugu, rekalen eskutik, eskerrik asko rekal. Ahi, zer gai. Eta niko, ke, entzuten ez dugu, kemen eh? no soile, eta niko. Eta Josetxu, ya eta hemen dauela Josetxu, ba, gure, yeah. gure entzuleri biasko guztiak gondez Josetxun eh, tarte soruek, ba, gaur duen be, zozer dakargo, ez da? Hei, hvað er nóg að nekka, hvað er nekka, hvað er eta hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað er nekka, hvað

Ondo, edertu. Zazpiko zeo? Eta laguno, hasiko gara, ez, eh, eudiaz, eudiaz, azten da, eudiaz, eudiaz, eh, gure eudiaz puti, eudiaz. Ja, eh. eurre. Udan, nahi bak Eurra liuna, torten da, eurra liuna. Bai. Eurra liuna, eta laguno, pesiketa, porporo, porporo mida, porporo. Zer, Ta, kremi emo mida, eh. Kalo, kalo gine, kamar laburti nahi, zain joan eta modu, kamar eta ordua zu eta tak, Eta, konsegue, euskile da tak, Txapela buruan, eh, da ebilin munduen. Bai horreke, amekan egin eta edarri joa, eh, Euskal Dune Txapela ebilin bida, Malbaltza horrek izpearrek luta, da iparra irri muntzi joa, jatzi bada, oba! Kontsegu ona, eh? Kontsegu ona, eh? bat, baina bintxe duz, eh? Eta, bueno, eh? Ganea txapela be, aurrean txapine mozu arpeize tapetako, datzen txapine esker, be. da, da, da, da, eta bueno da, horrez gaine, karo, playera eta, bueno, edo, zelda, pasiz, urkio larata, palma kurrera, duz, la, bueltan da, eusen jo jinde eusko, eh? Primo, eusen jo nor lor guarda sola, Erumida, guarda sola. Guardasola, sola Guarda sola eta ferreien moduen baltza gala hobeto. Ah, amigo, Bai, bai, eska ez dut zuten zuten, eh, batxapasun zuten nahi emun abardin da, eh. Eta askena, eh, egun aldi dela eta neurrizak hartu eta zer, emon bida, eh, azeite oliva. <laughs> Aceite oliva. Bai, eta azala hidratu biten dugu. Eh, xo, ja, behar xo, eh, bifaz bai, estra, Esta, esta. Va, güey. güey. Brillante, brillante. bueno, si es de Jerez, eh, también hace Pérez. se unió eh, virgen o extra o <laughs> Virgen, virgen. Virgen, virgen hasta, el primer matrimonio, luego ya pista libre, luego, eh, primo, <laughs> luego la vela y ya. Pancho. Eh, uno con el chapiscal, va a ver si le... Uno, ar... after sumarik, aceite de oliva. Eta, after and before, eh? After and before. Eta, todo va a ser After and before. Uno eh. año, ajo aceite, por favor. Ajo eh. aceite, ajo aceite, Ajo bai. aceite, ajo arriero. Eh, bueno, venga, si lo hecho, se... Biarre punto de biarre consejo, de da consejo de biarre punto de... A ver, se está porona, porona se Berue, berue garrau, eh, ah, berue. Berue. Baza, deko bai etorri bezo gana Amerikan eta jatzik jeme guapo guapo torri nazta berue izaratzen nahi ben. Da, tak, konsejue, berue entzak hasen bio, eh. Jateko fresko eja, jateko fresko eja, ah, jateko fresko eja, jateko fresko kilometro zero, eh, Bawa horri je, eh, inorzo je, eh, fresko, fresko, fresko, karo, Ata to no dake, eh? Ata platerera, tek plater era, Ba, horri ze eta, eh? Ba, horri ze eta, eh? Ba, horri ze eta, eh? Horri ze eta, eh? Horri ze eta, ez tozu entzun, amedikos, eh? Amedikos, ez tozu entzun, eh? Dutxa, dutxan, Dutxa beru hartu bidan laudan, da, negu inutza, pues lo mismo, eh? Lo mismo. Platera, beru. Kontraterapia. Berue, eta hori nokai nokai gero, zizkero ba, fresko pixkan ferrezko egin dela epoli, gordo, letxu egin atopati gordo jan, eh? eh? Balan, salai eh, eta... Eh, Eguzki asko ah. dau, babak, hartu babak eta salde da. Hori jateko ibeire, eh? Beru da hori jamida, jambi da, tak, bertoku, bertok, bertok, jateko fresko, eh? Alubiaz, eh? Bueno, de garrinika, de padroni, de todo el mundo. Eta, <laughs> ah, bueno, asunto da. Horrez gaine jateko eko mira, jateko ez egin, bio, eh? Jateko, jateko nesiten da, ba. Eka, konsejoa dekat, endaz nietzitamea, konsejoa dekat. Echeko limonadi, Eh? Eh? Bai, eh? esotzi pareka. Limona, ia. Bai, joan, bai, bai, oine, bak, edo zinego, limonero erotxien da hartu joan handuko netxera, ostu limoiek. ba, <laughs> ba, bai, importante, eh? La, ostu ikuek, eh, eh, hace más efecto. Norbera nagiztia ingo zuen. Eh, oma dios, eh, nioño, okana, de flore, eh, horreta, eh, ba, okana, eskopetia jugona, zeko, dios, ah, bai, ah, no, no, ah, no, no, no, no, <laughs> Bai, da, bueno, da horrez gaina, esan eh, da, jateko, ah, limonadia, eh, limonadia, no gineko, eta bezala, eh, nako beru da, bixi, no funtziona limonada, eh,

goaz, fardo batzen. Eh, la eh, eh, eh, Bai, eta bueno, beru da lata azken dago, bai, eh? Bai. asko, que beru da lata dago, la jarmak eta lako zekabak. Desagra hostia, ba eh? Ba eh, ba eta azken dago, beru dago, tak, lokatzeta. Lokatzeta. Eh, baina,

Gaur rapizkate esan bideo celebre de los caro musika entzutena kampu enda eskarako. Bai, eh. bai, gaur rapizkate. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, momentu ene alibia, plaize eta alibia, eta ba nik playere da da basi dizie, nik konsejo. Konsejo, de playa. Konsejo. Lele gota, bai. Uber espak izue, bai ikutu beti, eh? Botador! No vale echarse a flote, se quiero barco y mono hecho su barro no es que no debe ser. ¡Ja, Tak, a ¡Tac, acá, Piesan on suelo, eta gero on katto, se, karo, e, se oten da, se oten da, e, urbarruen se oten da, horre... Marrasue! I, zurde, madari, <laughs> karo, ba. horre otto, se, barru, horre oten dieta, bueno, horre, me eta, gorni, eta, eta, eta, zerak, eta, eta, Danik zan da abesti horrek, txikitsuek horrek, jatankan pegeute askuri eta jatak mutu marmoka, marmoka. Marmoka? Alias medusa. <laughs> Ah! Ah! hala eh, gara, ah! Pani broso, hau. Jose izan da, nobera txixe bota tira. Txixe bota da. Na puta mierda, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, <laughs> Barriro? Zanenako. Ba, hori mostu baino. Mano ah, es santo. Mano eh. ah, es santo hori. Jo. Ba, eh, kau ni buru bestu tentzuten da estei. No lo sé, azken ima. Ba, bueno. <laughs> Ah. Txua, edo eh, sabe esta, Jose Txu. Oxe, plaxe. Guapo, guapo, zorri xata. Contos, plaxe, labur, labur. que aprender a nadar. Y si. Bai. Vale, que si bai. tak, escu, batas, bai. tina, tak, bota, brazada, palante, brazada, patras. Oxe, en el Tak, arrañita, oza, contos. Hemos nacido, oliva, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Tak, taca, tac. Eh. pistola de vacuna, si te oliva. Oh, eh. oliva. Super soccer, con... Por santa, eh, eh sin padre... Oh, bueno, la playa, playa hotel que uno sí, la playa de Bañagaro se pasó nada y usted se llenaba una frescao, eta una frescao caro, así de eh, salir la nada, que otro San Pedro, que otro rey de San Tomasa, que vos otra cosa pasada yo llamo. Dame eh, tu ayuda, Madalena Lenata. Zapata suleta. dana, Ah, calle que es cosa, vale. Con el ver micrófono, É, oi, oi, oi, oi, mostrou ah, o macho. É, e, e, e, a gente o fé, a gente o fé. A gente vê, a gente o Contos, contos, é. Claro, é muita raia. É, raia Oh, festa. Dá, nego, se vai, só tu, só tu, se vai, chama. Vai, que que é, solteiro, solteira, ahora ele por si. Ah, ah, ah, ah. Ligoteo, eh. Esposo Ha llegado un año de tagero todo bien. Uy, os tiene los na torta. Es eso mejor uno mismo. Ahí va. Va para pagar y va a ver. Está. Tocar la zamomba y tarrone. Ori, ori, ori. Me voy a tocar la zamomba al gusto. Enhorabuena para que se guste con Berari, eh. Claro. Esta te gusta es que me huele eh, la rabia. Es que, bastido, es que claro, se ha puesto nada. que grupo hay que llevar ritmo todos. que no Boti, eh, Está, ah, eh. freestyle. Boti un eh, mierda y complicado, eh. Eh, Hashitan, Hashitan, conto que no urge ni vile, e otra que el trago de uña da. Que ahora sí me da barrio, anda, me churro en que Me San Juan está posi piché, grupo también va, ahora está bueno, eh. Horreko zer, beste egin. Atxago iso, eh. Zer. Konsejo. Udan, udan zeinen du. Ni nahi posgarren konsejoaz. Beste egin ez bagarrik, eh. Bueno, zeherna bihak. Eh, bihak. Eh. Bihak, bihak. Udien, zato, zato inekara, zato. bihak. Bihak, bihak bai. Bon, ni ez, baina, bueno, batzume bihak gute ni. Orduan zer. Ila loa zela, papa boi. Bueno, eh, zer, biaje gara zer, zer konsejo. A eso a todos se va Ni no hay Punta Canara, ni no Taitire, ni no Alas eh, Islas Cies. Eta, a ver, eso se me ha ido, vea, es que la región está ya, es esto, es que la región. Ni se te acogura aquí, se ha ido, pequeñen, mendata, no me nos pa, eh. Así que, o portan, mendatara. O portan, mendatara, eh, boca ahí, ve. Ah, ¿Cómo es Dios, eh? Capitalera, mendatara. Arto, eh, riñón en el arto, boca ahí, ve, eh. Arda gote zaur baldan, ega, mehen datara, ez zetxe. Bata gati, benpainetek. Na, bueno, eh, Hore, euskal herriz ez... Jare klas, mendata, eh? Jare klas! Hore, mitxeda, eskotan ez dugu ezagutzen euskal herriz bera eta kanpora gute mara. Hore, horaz, eh? Tailandian egonaz, eh? Jose, txeko zeo bella hostia, bai, nik usio te... Eh, San Cristóbal, eh, San Cristóbal, me parto en la gota. Yo sé que apa, ni está aquí en un monje y cursio tan erro se tan, está que serda. Ja, buen dios. Es cierto, saca colegio de monje, no que se lleva, ¿eh? Ahora se monje que todo llega hasta ahí, que joan bertara erosian, trapata, oten dian, txokolatinak eta erosi, ah. gastu... Ah, komaz, eh? bakal, eh? eh. Kilometro zer hori behar. Zena arruza Bolibar ah, kolegietan, joan, ah, da, tak, erosi, ziortza, eh, politxe, zer da bera. Gentia juten Milanera, bai, ez, Milanera, erropi erosten, erropi de marca, eh, ez? Eh, Milanen, borra hona, izortara, etorri izortara, kamista da, etorri, eh? Kalo, oporretan eh, izortara, leke, eh? Zagoanetan, etorri bertara, eta erosi, kamiseta, kamiseta buena... Buena, buena, kalidad. Elegante. Bueno, ya pescate esa eh, espigarna, ta sigarna na estoy Ba, cochoa. Vale, venga, cochoa, lo se tarteta, eh. Vamos a cortar, se me mete ya, se yo, esto es un puto caso de Caña, caña. Bueno, asunto de agro, se tornaba porra que ha hecho y de eh. Torresara menotako eh bakasinetatek, eh Torresara Albizko jaietan da ibiltzara, Torresara, eh. ta kontu kontu ah. da Torresara, vaya caro. Etor tenaz, gola la CBR, berra la CBR, torten dios la koeketa, oh. bajoi, bajoi, Ba, nik ez dut zuet, ez ez dut motel. Claro. Ez ez dut du, bajoi, ba, bajoi, ba, ez ez dut du, zer. Claro, horre irail bultan esiten diore, bajon etorten da, bajon. Ez ez dut du, ze irailien zer egoten da. Herriko patroie, munduko jairiko nena. San Miguel, zeibe, ba, todo el mundo. Horre, ah! tranquilo, bitxe. Oporra dizulte, oina lana. Gero, tranquilo, eh, bajon zero. Gero, juerga, San Miguel, eta el Eh,

kago en dios, jefiek, presidentek, zaten, eh, guru zutorre, baina laburreta sin txapaz, da zutruza txapi motekar? Eh, koberturien lleba lagutzen, eh, azkara dixen, soso, soso, sabizta, soso. Hau <laughs> papa guztiak, egin guztiak, egin guztiak, egin guztiak, egin guztiak, egin guztiak, egin guztiak, egin guztiak, gara gara. bueno, eh, chavales, chavalería. Bota. joe bizi ondo, han, jan edan. Oh, oh. Engusun nahi zazue, engusun nahi. Oh, nahi, oh, bizi die politia da nontzako. Txiko ah. arraiten ez dauen nien die politia da bai. Ah. Baina, jantzan egin, saltoen, Nire joen, egin dut. Euskiz jartu honi joaz. Eguzki jartu honi joaz. Eta azeite oliba. Eta azeite oliba. Azeite oliba patok. pato. Eta azun da kalentura egiten batxo, eh, mosto. E, nua karagurante, maio dios, eh. Gasek eta, moste urela jartze bat, nikotxea, eh. Eta azeite oliba, ez da jortzen bat, eh. Presionetan ja, eh. Agusetu zut, tipo. Bueno. Eh, hola, eh, eskerrik asko barre aukeri motiarren ondo pasau die. Eh. Eskerrik asko, Jose Txu. San Miguel eta etorri gara bueltan, eh, gora hundi gora San Miguel Eta, bigote eskertzen dugu, zuen aportazioa. Eh? Eta, dago iz aurregantza. Bai, bai, aste astiro. Ja, jundi gure Juancho eta Arakama, o sea, oh, eh, ya está. me da, da, de vuelta. No, pronuncia es que casa eh. eh, que jugar de. Juancho, Juancho, venga, eh, la chapa. Ya está, Eh, divertigarri se da, en ekarri, bai. Ya eta bueno, eh gupa. Eta horrera, horrera. eta gure... eta, eta astera moduen gube astira astiro hasi gara askenerantza heltzen, Ze eh, pena bada, eh? Ze horroz triste alde horretatik. Ze denbora alde honetako askena, nea beresi beresi ja plaza susen suseni jortako plazatik, Aiesa gaia San Miguel plazatik. Jo, eta ander, no no que sean osado, eh? Asi ginenien eh grabetan eh ba etxietan, eh pandemia epokan, 8 arte gona sala ta gutxitan geratzen ginen ba. grabetan, eh? Eta handi eta onarte, bi denboraldi, ja, barikuro, barikuro hor, eh, irratzen... Eh, denboraldi bi, eta... Goguen dotena da, ganera, lehengo grabaketa horretan, grabaketa atzetan dagoten zein konversazioetan, eta behor bilde ginen, ian osatu San Miguelak, San Juanak, bai, zelako bai. parrandak, klasi egentiaz, orden abaetxi zabaldu barri zan. Bai, abaetxi, eh, bai. asko, atea asko zabaldu ziren, eta danak horri begire, eta behitu gaur zen ikusten egun plasi eta jenti hemen txe dauko guaz, saltzanako guaz gube bai? Gube eta... <laughs> Momentuz eskina gaten gazi gote gauz, baina, bueno... Eh, eta laixi erratiz ebe plazan egoti, ez hori zan uste dut, ez? Asik erako elburu ebe... Ez, erri zen, motia ebuelta bat emotia bitiartez eta guztain gauza gehi... Hori da, eta pena bat da, bueno, guke hor dut ezin izin dugu zuzen zuzen eta berez toketan zamoduen jarraitu izen bebon arazo batzuk egin dugu zelako hori gure, gure unerokuen gauza arrunte eta... ohikoa bai. Eta ezagune da. Baina pena bat alde horretatik, ze, bueno, hemen dantzari jaduz plazan, eta horregatik ezin dugu hemen emisinue altagozetan, jendik egintzuteko moden ipini. Bizi erratziko egun egupe protagonistak izeteko, ez dakigu samiletan, ez dakigu ze jai edo gure jai eh, ipini berko gu martxan. Ipini bai. Ipini berko, baina ez dakigu naztu, ez dakigu naztu, hemen txagozela zuzen zuzenin gauzela, plazako entzako ez, baina bai zuek etxientan zauzien entzako, zuzenin espada be, beste podcasteran, beste dozin momentuen entzuko duzun entzako, Eta zer dator gure azkenengo saioe beti Leisingerrekin agurtzen dugu gure irratsaioe eta eta momentu hori heldu da. Beraz tekniko aldo zunien Emon Play Leisingerreko himnu ere. Juan txu frioleri fosfa, zizoleri zamene, Ainolari, trainolari, Juan txu trebor! Juan txu bai. trebor! Eta gaur, lexingar berez, ize gaur bebaiz, egiz esan, e, karo. Hemen txamaitze gu gure denbora dize, eta gaur konetan ezingo gu helarazi beste audizo bat, ezingo gu beste, beste bat zabaldu. Karo, eh, gu ezingo da arraru apuru arraru, bat, ez? Eh, arraru, Beti urrengo aztera begire ikin dugu laizingar rape bai, eta bai. ja amaiera. Gazi gozu, eh? Espartanti ba ondo, ba, guk banatuko guleko gaur. Parkatu baina, astudiate gaur zen salizan beha? Azkenin e, prisakin eta Ah, ba, hei, zelan, ez? Ez, amaitzeko, parkatu, ez. Parkatu entzule, Gure saio amaitzeko, eh, bai, esan bai, pliatzen bai. den lehiaketan beha, okin jogu, laizia erratiko kamizetik, emetiko guzti plazan gabizaltzen, ama gozte eta gure laixinger gert lehiaketan beha, gaurkuen, oh, laizia erratiko kamizetik, okin gau, irabazleek. Hori da, hori da, gaurko sosketan hori da, laizia erratiko eh, eta, bueno, eh, horretako, Ba, astero moduen, pasaren hastien, audizio bat ipinik genduen, pertsonaje bat ipinik duen, jende ezagun ipinik genuen kantuen, eta zein erronka, zein da lehiak eta honen eh, helburue. basuek zuen etxitatik asmatzi, eh, zein eh, Eta telefono zen makize, zei bostiru... Ez lan, zan? Epa, pete! <laughs> Et, ostia, buru, telefono zen makize... Juna, ze, arro, arro, telefono esaten, zei bostiru zazpila... Ontxe, ontxe, ia, ia, Baina, bueno, ez dut, zardure, urrengo demoral dizien be, Ez, bezabaldu, bezabaldu, Txador, mene. Sei bos lau, zero iru, saspi beratzi beratzi gure telefono zimakize eta telefono hortatik eh, WhatsApp ez parte hartu alizen da. Eta beti izan izan dugu moduen guk eh, audizio eskin ibili gara, berez eh, iratzi ze eh, zuen parte hartze hori. Ba, papeleta bat emote izan dugu, sasketarako, eta besta aukerak eh, genduzen, duzen, ez? Eh? Urtien zier gu modifikitan joan gara gure lehiaketiek, gu eh, estatutuek, gure eusen aldatzen dugu zenez, libreran horretatik, zer esan genuen? Bo, ba, nahu parte hartu ezkero, zer e, zer lortzen genuen? Bo, ba, papeletie, bakarra barik bikotxe esetiz, da? Hori da, hori da, e, idatziz ezkero, idatziz eskero e, papeleta bakarra, hau dizo papeleta bikoitza, Eta, eta azkenen gorten zan da die, azkenen gorten die izan Bost papeleta lortzeko aukeri behipinik endun Eta zelan izan hori, ba, bueno, Whatsappien hor dagoten da ez Mikrofonue, usuen hau jo bialtzeko, eta mikrofonen duen zehote argazki kamara bat, kamara txorri emon, eta tak, sakatu ezkero horri eta gorrizeri mantendu ezkero bideo grabetan dago eta bideo esparte hartu, ah, ba, eskero zer lortzen zan. Ba, bo, eh, boleto bosko, boskoitza. Boskoitza, eh? Osa, Zuz, elegante, elegante. Ez ati bine. Bai. Eh? Eta bueno, ja gaur horre eh, azken eh, laizi hartzen bigarren demarriko azkenen goza judanez, eskertzi ebe bai, ez? Eh? Zer gure laizi eta famatuetan parte, azte bastero parte hartzen duzuen dan hori. Jalo, kreo, jalo, kreo. Eta antzueri eskerra edau bizirik eh, laizi erratize, holako, ez? Eh? Artu emonari, entzule irratia da esker, así que Bai, bai, ja estoy marrato con el que la jartzeko deko un tarte bakarra. Eta bai, bai hemen eh zela gozela bai. galdeska bizia <laughs> afaltzeko guengo gaien, baina bai. Eta bestiek ez. <laughs> Eta hori, esaten ibilin nazena, eh, Zaymar, uste hote laixinger dala hartu egunin jartzeko tarte, tarte ezberesi hori, eh? Bai, polit bat, eh, azkenien eh, jokuen bitartez egin dugu loturi, ez? Eh, Egupe eh, irratizien oso isolatute gauz, eh? gure, gure txokuen eta eskartzen dugu hartu eman hori okitien entzuliegaz, da horretarako jokuen bitartez binen dugu hartu emunien laixia, oza, eh, laixinger, <laughs> ai, ai, ai, ai, laixinger lehiak egin bitartez. Eta, bueno, Bizka eta saldo guzer dauen hemen, zelan doien asuntu, eh? eta honen izango da, pasan azteko audizue entzuti, eh? Ze jakitxe zein pasan azteko erronka, urte honetan, bigarren demoraldiko azken erronka, orduen tekniko, zeure eskude bizten dute mandu, eh? eta aldo zunien ipini azkenengo erronka. Ei, junda, junda, junda. Las FARC. que soy muy majo de seguro te madejas Ahí muevan las caderas en forma de cincel Que el baile es una hoguera encendida por las FARC La guerrilla era armada, la belleza está en su pie Que me tiembla la granada y se me aceita el fusil Dos pasos para adelante, dos pasos para el lado Tranquilo comandante, que yo no estoy tragueado Dos pasos para adelante, dos pasos para el lado Tranquilo comandante, que yo no estoy tragueado El merengue soy soy yo. Soy yo. Enrique. Sabroso. A ver, a ver, a ver. en su lugar. Un, dos, tres, cuatro. uno. 2, 3, 4 Traca, traca, traca, traca El gobierno caerá Traca, traca, traca, traca El gobierno caerá Traca, traca, traca, traca El gobierno caerá Traca, traca, traca, traca El gobierno Oriori. ¡Eh! Epa, epa, epa. Eh, Amaierako. Oh! Momentu, eh. honen Brutal. Eh, uste, eh, Denboraldi bizitatik, eh, bueno, Laixinger eh, bigarren denboraldi bakarrik egin baina bigarren denboraldi osoko Laixinger tarteko Hau jorek, mobi duena Bai, merengue eta batxata. Dantzagarri nahi bai. Zuz, mania eta goz, enplaza bai. guztia. Bueno, enplaza guztia, hor da, Euskal Dantzakin ine eh, dute. Ba, eso es batzu, di. Hemen kumbia bura, kumbia kolomiana bura dipin ezkero yeah. da, danak modik ez esan aldakak, eh? Baina, eh, danak zurrun, zurrun, eh? Palo bat emoduren, eh? Emoten da, be, eh? Jaizik eldu eh? Toninatx, hainbat dago, plazan, eh? Bai, chopitea, kalea monten da, txopotea kalea monten <laughs> <laughs> Eta, bueno, Eh, mututu inate mikrofonu, eh? Baina, espero egun ez izetie eh, inorbez matizinako txopoen moduko, eh? Bate mandibuele lurra oh, jauziko. <laughs> ez, baina... Baina, oixe, igual gero ordu ematen isileke bat ema jausti, eh? Eta, eta bueno. Isileke. Isile, dinaz, ez dakit mikrofonu eh, bat ez jabarik, ez dakit sepatzeko noni. Ile, hilda. Hilda, hilda mikrofonu, eh? Eh, hilda, eh? Kabli, usta? Kabli, kabli da, beh. Kabli da, eh? Kabli da. Kabli. Eh, ba, esaten ibilena zena, hau izen da gure laixingerreko azkenengo ronka zuek parte hartzeko eukinozuen azkenengo aukera. Eta, ba, bueno, erantzunek jasoko gendu zen, ez da? <laughs> Zintzuk egin di aukerak, da? Eh, ah, claro. Aukerak. Ni, ba, zintzuk egin Ni kurosia aukerak zintzuk egin di. Ego, eh, nintzen egon, kampo nintzen, da... Maitane da ben inguruen aukerak ia... Zintzuk egin di, maitane, eh? Bai, bai, ni kurosia edeko ditzela. Han, betxo, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, eh? gero, eh. gero, gero, bai, gero, bai, gero, gero, gero, Ah, Eta hemen aukerak, maitean egin zango zuen. Maitean egin Aukerak egon ziren ba harinako laizin herrenako. Zer esan behar dut. Aukerak, zein txuk izan die pasan azteko aukerak? Ekin gendun alde batetik, eh, Aymar Olaizola. Ah, Aymar Olaizola. Kin gendun me bai. Ixen leke hau. Eh? Ixen leke Aymar Olaizola. Bai. Salau, bai. salau. Salau, bera. Uste tendeak zelako merengue eta salsa. Bai, bai, bai. Bestalde, kin gendun Aymar, eh... Zanda, Paulita Aymar. Pablito Aymar. Pa Pablito Aymar. Aymar, eh, cigarro en boca. cigarro en boca. cigarro en boca. Cigarro. ¿Qué es un bestal de Aymar Leboru? Aymar, Aymar Leboru. Gure Aymar. Uh, gure Islari. Gure espes, eh, Spanish Specialeko. Espanilari. Eta, azken aukera, ni uste realenak reulina edo. Bai. Es mi. Txarta. Ena zakoretan. <laughs> Ia, rekan. <laughs> Koño, arazo, arazo edo. Venga, bai, beste mikrofono aprobau. Azkenengo txampan, nasillako mikrofono fallitan, eh? Ja, ah, ia, ba, bain bai, bain bai, Hon bai. bai, ez... Bai, bai, ez. Bai, ba, bera, kabli, ez, kabli, fijo, fijo, pini. Ba, egun besta emar bat ezagun esana baina, jate buru. tante. Eh, Zein falta jako maitan, eh? Aimar. Zeu gezango eskuzu. Ja, ba. Zein falta jako Aimar Olaizola, Aimar legorburu, Pablito Aimar, eta... Ba, makina batzuk, eh? Zein jau ez daukeri, eh? Venga, Aimar legorburu de peniku, ya. Enbar <laughs> lagor birrik jana. Asuntu da hemen gabeizela gogoratu guran eta ja parte hartu biharreko parte hartu dela, Eta ez dago garrantzirik. Ez Eta tekniko? Tekniko despistatu da rapa Azte honetan hau bat, edo gogu Ez da hau dijorik. Zosa oh. gure. Zosa! Ez da hau dijorik. Me kago en la leche. Mas que... Eh? Badau? Eh, ah. Ez, baina, ez da egin. Ikusten, ikusten, emesteko ritmoak eta emesteko kantau gerrak, danak jokos kanpo txio zela, eta ez tabela jakin, zelan parte hartu. Hori audio hori hobetzie, gatsa da. Ja, gatsa da. Orduen, gure esali gentzuteko aukerarik ez dagoeko, gure entzulik. Norkezango zumea. Hau zer da? Audio bai. bat. Zer da, boikot bat? Zer pastan da ba? Te digo. Autoboycott. Ya va. Eh, ¿cómo cuándo el micrófono, eh? Es que… ¡Opa! eso? ¡Opa! ¡Se lo han estado en la audiciónica, tío! ¡Blaire, como Bueno, va a salir ordu chaco. ¿Es Norda o la Izola? O… ¡Emar la Izola! Esta que digo… Eh, tambe, salille tambe, isimiko da. Bueno, asmatu hau eta asmatu hau eno es jakiteko, eta zintzu dekusen gure sozkenan jakiteko, nena isengo da. Ba, zuzeneko hori bielduzkunen hau dizue ukitie. Ez, ez, ez, ez, eh, itxan, eh. itxan, itxan, itxan, errekan, errekan. Eh, e, zer deko zuen mobilen, ba? Erantzunen. Baina erantzunen bada, osor duen? Baina, ba, hau dizue eta bidizoz ez. Baina erantzune dauz? Bai, bai, bai, bai, bai, erantzune bai, bai, bai, horrek sosketan dozartute. Audio bari, baina erantzunek guberi. Bale, ba, engorduen lehiaketia emendeko gure gure betiko basu, eh, papeles beteta. Txarra, txarra, txarra, txarra. Parte hartzie bada, baina jakiteko asmatu da ez, gupe jakimiko gu nordan, Edo, zer, Norri izen da azte honetako gure kantante edo abeslari martxosu, ez izen da gure arpegi ezagun eskutu hori? Hola, señores. Hola, güey. Hola, buenas. Quería mandaros una cumbia de mi tierra para todos ustedes de mi organización. Tenemos una radio, la organización de las FARC. Que tal un pronuncias, Daddy? Eh, de mexicano, la porba. Sí, Colombia vaya a México, bai, Y iparrera atza, iparrera atza. Ah, Muga, justu dauz pegaute. Muga ero. iparrera <laughs> atza. Bueno, neu izena, Saimar Legorruru, eskarrik asko da nori. Zau izena, Saimar. Bye ¡Bye! bye. Bai, bai, neu izinaz. Bai. Gainera, jo, kanta gugokin abein pentsaute, egun ematen la gerrera bialtzeko, kanta ah, marchoso, osa, eh? Osa, osa, osa. Ez dala egun batetik bestera... Premeditaren alebosia. Ah, bai, bai. Imutxa alebosia. Baina asko guztu asko, asko guztu joko. Mata. Porike, Las Parken eh, kantu bat, el akumia el guerrillero. Jo, eh, itzela. Itzela, itzela, itzela Entzun, ez dago, perdizu. Urren guaten entzun gau, eh, Eta, eta hau ez da momentu enten arazu egin dauz lego, baina, bueno, pizkatu uste baitu getan gaurko egun esparkamen askati entzuli Egiz esan, pixka desastre entzungo galako ba, gure irratxe gorkonetan. netan. Letengo aldiz eda, bai, under campo urtetan garela gure ba, jogorko ba. Eh, ez da parkamena eskatziaren magondo ba, geratzeko bakarrik, bakarrik zentuko. bueno, <laughs> eh, meritxo gako laguriek, hemen urten gana plaza da, plaza genti hemen poteu, en dago, euren rollo da dago, besta dantzan da biz, txiztu ez dira dutzen Eta gu, gure, gure berbi emoten, hemen txeko San Juan, eh, bezperan, izortako plazan zuzen zueri, zueri saio bat eh, eskaintzen. Así que era baten, plazintzako be, eskaintzen egon gara, ezin izan da dana susen susenineke. Eh, Gutzainero nire respeta mi dia, así que bueno, oñe. jai batzordiek jai bat egin eta hori errespetatu biherreko egitara e, da. Euren eh, txandak eta errespetu dugu. Eta ba bueno, horregatik parkatu gozak eh, celebre do charten zuma dio, ba bueno, eskauzelako jutonako gozetarako, tekniko honako gu, baina bueno, niño pizkat eh gure gure zen da, gure gure aparato danak, ba bueno, asko izen die eta denpora egitxe idanak eh, puntuen ibineko ordureko. Baina, bueno, beste bari, gurremuen Migueletan igual, egon moda bestela kostuzeneko berezi den Eta nik uste dut, oinetan eh, ninguna aipatu dozule, a ber, ez da enterau, baina nik uste dut, gaurkuen e, eh, tenikuek kriston bierleku gukin jauela, bai. kriston bierra ina gure gau, aurrera tatzera ibili izen da gure tenikuek dana montetan, ze ordena hori, betxos nagariteko montaute. Tarteka kainak eta galimotxo bat atan da. Nik uste dut, txalo beroa merezi jauela gure tenikuek, oitan, bai. eskutik, bizotz, bizotzez, eskerrik asko, hasi. Eskerrik asko. Auto txalo batzuk gabe pini dauz. Auto txalo bat. Tristi auto txalo epini berizetie. Baina gu benetan, unkitxute gauz, nesun pierna gauz, asier... Eta eh, plaza hau zuiz padabe plaza erdi bintzen Bai, eta... Ez gaurko baino egarek, astero, astero beti, nahizte mikrofon natzien ez egon, ordenara natzien dau, bera, dana organizetan, dana prestetan, tipo atxeako moduko tipu da hau pasea, hau pasea, hau pasea, hau pasea. Eta bueno, ez da rollo corte diarren, se merceko aupadak dia sierretzako, baina en egun ez osketa hemen. Eh, papeleta hemen basuak dana gustitzen Aher, baina dugu gaur, gaur gainera ondo prestatu dugu. Deko hemen eh, kriston e, bol bat ekarrizko gaur e, plazara gertu dutuan persona batek. Bol honetan e, gaurkoen e, ordinabela zinprimidio guz, parte dugu zin izenak. Eta gaurkoen profesional gatoz, eh? Gaurkoen Grabetan zauz, gaurko letan izenko naz eskuinu senti ez, eh, azken aldizien ez dakizepa esodan. Nien azizien eskuinu senti hori, rekal ez dakit metxero batek azorra dit jolasten, Eta bueno, grabetan dau. Grabetan dau. Ba bueno, Bigarren demoraldiko azken laixingerreko irabazlie, zein izango da bera? Zein izango da gure azkenengo irabazle hori? Zuzen zuzenien hemen itxortako Aitxesa Miguel Plaza, tek, hemen Elizpe, tek, txistularizek, dantzarizek, dantzarizek, dantzarizek, dantzarizek, dantzarizek, hemen eh. Eh, udanera kompainia, kamizitak erosten, eh, euren aletxu emoten, laixiar eskartzen Eskertzen da bai, eskertzen da, hau eh? kamizitak erostiaren, eskerrik asko. Eta, hogeita bat, bimila eta hogeita bi demoraldiko azkenengo saionetan. Laixingerreko, azkenengo laixingerreko. Zaritzen amango da ah? Tin tin tin. Eta izango da. Azkenengoa gure saritue, merezitzeko saritue. Epa! Tamorak, tamorak. Garazi uri arte. Esto sí que no me lo esperaba. Bai, bai. Ia, garazi hori arte, garazi arte. Plaza ma deitu dugu. zer da, deitzea la presencial. Presencial, hamen dira gu bueltan. Da, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, bat, bai, bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti bat, emeti ah emeti bat, emeti Hola. Ah, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Zer? Hola, hola, lan zabi zie, egon azentzuten lehen zatitza baten zuzenien, eh? Gero itxin bier zen bai, bai, bai, bai. Ondo zata, eh? Gano da zentzuten zata. Ene, Josetxo! Fantxo, fantxo, fantxo, fantxo, fantxo, fantxo, fantxo, fantxo, No sabera. ba, bueno, arazi, hemen, hemen gauz, itxorretan, zuzen zenien plazatik eta esangurutzeko bintzat gaurko honetan, e, bigarren denboraliko azkenengo saioko saritu ez zeusarela, azkenengo leizingarreko saritu zeuretzako dala, arazi. Ah, benetan, benetan, que guai. Flipo, que fuerte, oh, eh. que fuerte, que fuerte. Ah. Ellos no sos que te hondo. Vale, ondo, sin trampa ni cartón. Justo y parcial ha sido esta, eh. Vale, vale. Gure daukazu eh, sosketako argazkile edo bizio bielu gutzen zuen personalmente, eh? oso oso garbizu. Ah, eh. bai, bai, bai, hola bai. bai, bai, ah, no. nik bai, klaro, bai, ento, ondo. da, ez da, ez da, Bueno, ya es que nengo saiu, ez da? Bai, penias, penias. Agurtu jendu gure denbora aljau, ubien oporrak danak, udan, dan agurtu oporrak. Artu enbiazu, ez, artu enbiazu. Nundi xabizu, galasi, eh? Eba, behu, nau, eba zer urumine nau, gaurre... Eh, e, erosi ekarri gu sardinak eta gani e, urdai eta da, oh, hemen oh, zue. Ah, zue baina ah, parrilla. Horro minio Eh, era, era, eh? zue, zue enbiarin, zue Orlanda hartzen, zue parrian, eh? ¿eh? Ah, hori, hori. Da, edana, Zue parrian, da, Orlanda me egun hasta na, preparautea así que... Eh, da, hostien, hostien, totarren uartu, isorta bajatu, hartu, hemen egon gora zu itxaten, eh? <laughs> Totarren eh, uartu. Ba, esan plan izengo, eh? Eh, Aymar, izengo azorren urte batzuk, seguru jungo nintzela baina, Oin guen me ah, mal. Ah, no, uniforme no, no, no, 我受不了，受不了。 <laughs> Bueno, zuek ondo-ondo pasau, aprobetsa bazkenengo saioa eta botako zaiuet faltan, eh? Gupero aizeo, eh? Zan eritxe zaio Falta bako lehiakidie gure, gure grazi, jo, eskerrik asko Bai, bai, Bueno, bueno, hori eta jendiek erosi la kamiseti, hombre, venga, hasta izan bat, eurotan ipinio zuen, baina, venga, ai, takata. Amagos, eta propini izten da benari autografo emotzeko, ez dago inungo... Bueno, bueno, hori eh, ja, izango zan la hostia, ya. Handi gora, handi gora, handi gora. Ba, eskerrik asko, bala, ze, ze ondo pasau. Bueno, muti eta neskak, ez da, neskak dauen gaur, ez da pentsa da, baina, bueno, ba, hori, ondo ibi eta egon gogala. Oso ondo, ondo pasau, zan, ondo pasau, diet, aurrengo nabela. Bai, bardin. Ondo pasau, ondo pasau. Aurra, aurra, ze. Bueno, da hoin be, eh, laizunere sosketi, ja, mondo guzariz, eh? Eta, emendeku beste personaje bat, laizunere, kamizetik, gaz, nortzen zeu. Nor zara? Nor, nor justo alberdi hartetxe. Gainazte oh, dimeabe. eta gure txurri epe, zure abotza esetuko dabi, eh? Ze, laizertiko parte hartzai edo kidi esara, zuia. Bai, batzutan, batzutan, batzutan, batzutan, batzutan, batzutan, batzutan, Apropos jantzile, eh? Uniformetago. Han ikusi, kamisetia esan dugu, justo hori oin elkarrek eta txikitxo bat emitzi hau, eh? Justo da, justo da, Cristina, gure, gure ikur, gure ikur, eta Elegante montedo zue, asuntu, Bai, bai, peni dut zainero gazi dielen egon gara bafli egaz plaza osu zako, gure irratzaio emititzen, oin ezin izin dugu, baina... Zaratia dago askota, ez da itzuten ondo. Hore, hore, da Bai, bai, bai. Eta bai. hemen emoten dugu San Ferminetan eh, Euskai Erratiko modu, eh? Bagaiko hemen, San Juanetan, eh? San Juanetan, Euskai Erratiko baino gora, handi gora gu beti. Ba, klaro. Jota da zure justo gaurkuen plaza nafaltzeko asmuaz da bai, ezta? Tope. asmu ez daki, afarrerik ez daku baina. Ez Liburu ez saltzen etorri gara gu. Ai ba. Zer liburu ba. Claro, goiuria ikastolak gu, eh? Ene ba. bada, ene Aber, buru bat, entzule despistauren bat entzako, zer liburu da hori edo. Igerratiko atien dau, ipinik, eh? Da, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, Oire ikastola, oire ikastolan historizien inguruko... Historize hori, kronika txu bat. Hauzolan mirezgarri baten kronika. Hori da, hori da. ondo, ondo. Eh, ba, entzulien zago be, entzulien emad bada, urratzen beste bai. aldien, jakin daizuen, plazara urbillu. Eta, nik erosin aben, eta kamizeti eh, bat eh, liburu Eta oso interesgarriz, oso oso interesgarriz. Oto da oso oso interesgarriz da, ganera, izortarrok, be, esetzen ez duen, gaztio, bintzait, esetzen ez duen historitza bat. Guztari jatzu, guztari jatzu. Eh. Guztetan da behiz, egon dinestu tamatxu, eta horri <laughs> Baina, bai, oso interesgarriz. Baina, epe badeko ze, bai, dokumentu

hemen dugu zuen liburu, ez? Eh? Hori da. Kastola eh? liburu, plazan dugu zuen salgai. Torri, gurbil derosi, kamizetik da liburu. Hori da, bizi batera. Gentia, animau, etorri plazara, ze hemen lasiarri ratikue eh, potente dauz, potente. Eurek ikusti arren bakarripe, merezi da beturtia. no, no, justo, mi eskerretan. Vale, zeueri, gogor, euskerien alde. Oh, no, no, no. Animo. Eskerrik asko, justo. Jo, eselako plazerra, gure entzule finek, hau beste aldien, eh, gaina zuzen a da plazan, San Juan egunien, oso motibu da momentu, eh? bai, bai, Kristo, nani da eh? Hola, irrati bat jo, hor, paso daik etzaga txartu esaka, ez ondo egon dino, astur Pasak, pa, pa, pa, Totinoak. Matizinako golfu epe, pasiren. asko da ben ikusteko. Baina, zer heldu da, momentu heldu da, burrezateko momentu heldu da. Baina, baina, bueno, ustot, merezi dala, agur bero bat egi, eh? Tekniko berak esteko mikrofon horiek, eta nik lehen horretik moztu eta pur bat. Baina gure hemen eskertzi, eh? teknikon lana, bai esatari hibiligaren lana, bai astero-astero edukize sortzen hemen laixi artean ibili hori, ze oporrak danok hartu biuz. Eta gustoko jaten, hemen gauzuna bintzet, banan banan, ba, bueno, agurroa botati, eh, ez, ni bakarri, ni azkeneako, azkeneako, ni, ez, ez, uste guztetan rima, uste guztetan zeuen hitzekin, entzulieri agur bat botati, eh, nokasi guri dau. Bueno, ba, hasiko naiz. Ni, esto de pensa baina bueno, sobre la marcha, ¿es? Bai, mar su betis aurrera. Está aurrera kali imarna beti. Ba, jo, la xe ratisi ganera, usted gaina lehenengo batzarri batzarrera zu fun bizinela, eh, ni hasier gaztenikoa bizi nintzen, da bertan bizinuen batzarra, da bertan atu ginen, da hasi gan aprobat bilurra sartuna de moduen, baina jo, gero barikuro barikuro horregotie e, zure sormena be e, zabaltzi eta entzuliek zure sortu, sorturiko saioek eta tartiek entzuna lizetiek, beretan pilo aposten nau, e, ez dakit. Kriston askatasune moten dazte irrati honek, eta e, segatik e, moten askatasune bantzule behor dauzelako, eta ez dakit. Nik uste dut irrati e, oso posik gauz, no, proiektu oso politi bat da, herritxentzako, herritxik eta herrien entzat. E, Zabalko gurengo ikastu urte nioel, baina e, parte hartzaile barrizepe, barrizepe, be, Eh, esan behar dutzegu, ba, atiek zabalideko guzela, edo zein bere jartadien gure badau etorri daiela gure abadetxera, eta irroti hasi erratizien parte izin daitela. Eta eskerrik asko entzule gorregotiarren, ze zuen gaiti gauzen ben. Wow, eskerrik asko iman olako gaur bai. listo jaltu itxio zu eta baina errekale dugu hasi erro, a ber. Ah, Nego Venga, venga toto. Ekin, ekin, gure efemeride sale amorra Efemeride zela, espaldizen efemeride barik. Efemeride. Ba, etorriko die, nik ez mi, etorri barik nau, irratira, eh? espaldizen mikrofona aurrien ipini barik, baina gaur barrio bertoratu naz, oso ondo pasatu zuekin, peni eh, da, bueno, evidentemente oporrak bioguz, eta peni da udia torla. Baina niri geizan emozioetan duztena da, hori dala 6, aski, sortzi urte, amarr urte, ez da, izin bapasodan, han sortuzan zan idea hori, Egizida, idea zoro, zoro hori, errealidade ba, bihurtu dala, eta ez bakarrik errealitatea, baizik eta hemen gauz, plaza erdizen, jetiaz, jetia ganea geuan abertu da, entzule amorratu epe badekuz, Oi hartzun di betortzen jaguz, oi hartzun dik da hurri nauti betortzen jaguz. Entzuri egitea borratzi. Eh, e? Gure parte hartziek eta danak. Eta oso boletia da, proiektu hau egiz izan da. Gauza, mires garrez da. Eta hola, jarratio daigun. Aldanik eta denpora gezen. Eta... Eta jo, eta denpora asko egin, bai, biden borandi, ja. Urte, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hori da, eskerrik asko toto zube. Eh, Gertura ziarren, azkeneko zeio maldin bada be. Itzale da bene, eh, jenti Eh? Ba, brutal. Vamos, emozik gaur, eh? Bai, bai, emozik eta nazik gaur. Bai, bai. Baina arreka, venga, zure agurtxu. Eh, bueno, ba, agur. <laughs> bueno, ni, ni aldetik izateko placer bat izen dala aurten zuekin egon izena. Asi eran ez dakit experimento edo kolaborazio moduen azizana, ba, serio txat hartu behar izen dugur batzuten aurkezle moduen, elgarrizketatzaile moduen, edo, edo maize bai, bai, teknikoen maize ikutzen me aritu izen da, eta bueno, pertsonalki ba ikaskuntza prozesu potenti izen da, eta ne aldetik eh, ez ampliatzen moduko tartea, dakit. euskal kulturakin zuzieneko lotura ez dekon tartea, ba euskal dune dan irratia kartia, ba, bueno, ez dakit, experimento eh, edo Tak. Erronka. erronka berriz eta politia izen da. Ni gusto dago eh, entzulien fituak hasi izango da, baina ni aldeti ba bueno, plasora dizen da bene kaini moten egon izena, batzutan e, eh, gogaikarri izena badakit, baina beti celebre xalau eta saltzero eta bueno. Ba, nik eh, plaser bat hemen egon izena, benetan. Barreka, nik Rekal, nik esan gotzut, Eh... O sea, así que era baten eh, aurrera duten zan, eta gero bapati entzua gertu zinen, zure, ez da gizu idea, zoru egaz zure naturaltasun eta beretan beste bizi bat demondotzen zule irratizieri. Eh, o ni pila guztia ere eh, nire jendu zuzen tartiek, e... zure naturalidad zure barriek... Nire bai zuriek, aimat, nire bai zuriek. Bai zuriek. Gaur nago oso pegajoso, baina bueno. pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, brutal, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, Aztira, aztira, bagoiz denok agurtzen. Tekniko, bueno, bere isiltasunetik agurre eskin jozko. Eta be hasiko naz, esaten, egi batzuk esaten, itzela da, itzela banako erronka bat aurrera eta atie. Eta esan bidana, eh? esan dugu gauza, gauza guri meritxu emonguna bibili gara, baina aipatzeko da eta esan bidarreko da guk nik uste errezen egin dugule, eh. ez? Eh? Guk proiektu bat, idea bat egunken, Gutza hori emon baina baina erronka alatza bizengo da, ez? Honi, forma moten jarraitu, aldaketak egarri, saio barrizek sortu. Gente barrize, gente barrize. Eta hori espimartu nahi nabene, zemen hemen hartzi sustatu nahi ogule. Iraien buetan etorriko gara, baina eskertuko egunke, ba, ez dakit, eh. Azto proba guztoko dozu ezela, ba, bueno, azto proba eskeniko tarte bat. O, ez dakit zer, ba, e, eh, izortako estatu diri, ba, bueno, eh kolori eman edo iritzi bat, kronika bat, edo zorion agurrek beti zela dalako edo eta zer dana dalako edala be. Haurek eh, guk hemen lehitxe atik zabalideko guzela. Eta nire partetik be, eskerrik asko entzule, zuik zarielako uniformi eman gu hemen gara, gu, gure kaka zabaldu egu, baina onar, nire bitzet, enterunaz, kaka hori, bate batzuk usaintzen da biela, eta dastatzen da biela. <laughs> Orduen ez da, enkaka, txarra. Eta, eta beste barik. Kaka, kaka hori zabatzen jarraituko dugu hemen, Iraile hemen egun gara. Bai. bai. batzuk eh, moreno, eh, ez da zuko dugu arrenaz. Buzere, buzere, buzere, buzere, buzere, Eta, eta beste bari, jenti begire da, urraro behin begire da, horri izazita konpainia, ez dakitzela zer esan be. Ai, ah, minastua, kaminastua! Baze bari, digun, eskerrik asko, entzule, eskerrik asko, hor, astero, astero, zuen etxitatik podcasteran zin zuzenien, estolderria derria gure tarte eduki guztiek sortzen hiri zen lan hori. Tanari, be, tanari, be, tanari, be, gara, izalauzko! Lehenko denboraldi zen, bigarren denboraldi zen, bardinda, edo nos dara be, parte hartu, urbiltu entzuten, eh, parte hartzen, Danien, ibilizaren guztiari eskerrik asko, zuepe, laizia erretiko parte zarie, emele gure eduki barri jaz, kamizitekin saltzeko hor goguaz, beste barik, mozu handi bat entzule, da, ba, udan nauki.